euskera portugesa, amargarren ikasgaia. Euskera portugues, décima lição. Ao telefone. Teléfonos. Ao telefone. Teléfonos. Me diz, está aí Maile? Errazu, Maialen hor dago. Me diz, está aí Mailen? Errazu, Maialen hor dago. Não, não. Está, não, não, não está em casa. Ez, ez dago etxean. Não, não, não está em casa. Ez, ez dago etxean. E Piarres? Eta Piarres. E Eta Piarres. Também não. estarei. O... Também não. estarei. Os dois irmãos estão em trinquete. Ana Rebak Arrebak, biak trinquetean daude. Os dois irmãos estão ao trinquete. Ana Rebak Arrebak, biak trinquetean daude. Que? Ser? Que? Ser? Está jogando junto a bola? Elgarrekin pilotan ari dira? Estão jogando junto a bola? Elgarrekin pilotan ari dira? Sim, já. Mailen com Maritichu contra Katini e Dóia e Piarres com Chan contra Ander e Gor Gorka. Baizera, Maialen Maritxurekin, Katina eta Idoiaren kontra, eta Piarres Xanekin, Anje eta Gorkaren kontra. Sim, já. Mailen com Marichus contra Katina e Idoia. E Piarres com Xan contra Ander e Gorka. Vai será? Maialen Maritxurekin Katxina eta Idoiaren kontra, eta Piarres Xanekin Anje eta Gorkaren kontra. Ah, que bo, obrigado. Ah, ederki, mil esker. Ah, que bo, obrigado. Ah, ederki, mil esker. Adeus. Ez da ezer. Adeus. Ez da ezer. Ate logo. Ikus arte. Até logo. E arte. Mickey, donde, onde estás? Miquel, non saude. Mickey, onde estás? Miquel, non saude com Patsy e a Maia. Estamos no salão. Patxi eta rekin egongelan gaude. Com Patsy e a Maia. Estamos no salão. Patxi eta rekin egongelan gaude. A, tuas irmãs não gostam deste homem? Sure arrebek Rebek dute gizon maite. A, tua ir, a tuas irmãs não gostam deste homem? Zure arrebek ez dute gizon hori maite. Em minha família, Joana é, é a terceira. Nasceu, nasceu em Paris e vive em Sara. Gure familian Joana hirugarrena da. Parisen sortua da eta Saran bizi da. A minha família, Joana, é a terceira nasceu em Paris e vive em Sara. Gure familian Joana Iruga da. Parisen sortua da eta Saran bizi da. Não vi. Não estão em casa. Ez ditut ikusi, Ez daude etxean. Não vi, não estão em casa. Ez ditut ikusi. Ez daude etxean. Essa criança pequena é a filha de Paio? Neska txikiura, Peioren alaba da. Essa ninha pequena é a filha de Paio? Neska txikiura, Peioren alaba Sim. E esta outra é a irmã de Mickey? Bai, Eta beste hau Mikelen arreba da. Sim, e esta outra é eh, irmã de Mikel? Bai, eta beste hau Mikelen arreba da. Os estudantes estão na rua com o professor. Ikasleak karrikan daude, irakaslearekin. Os estudantes estão na rua com o professor. Ikasleak karrikan daude, irakaslearekin. As estudantes não viu a ponte grande. Ikasleek ez dute zubi handia ikusi. As, estudan as estudantes não viu a ponte grande. Ikasleek ez dute zubi handia ikusi. A casa de Gorka está no monte. Gorkaren etxea mendian dago. A casa de Corca está no monte. Gorkaren etxea mendian dago. Euskera portuguesa, amargarren ikasgaia. Euskera português, décima lição.